El Foeje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili El Foyece dinleyicileri. Açık Radyo 94.9'da El Foyece programındasınız. Ee, bugün yılın son programı tabii ki ve yeni yılın yeni yılı karşılayacağımız bir program olacak. Dolayısıyla biz de bir yılbaşı e, tangolarından kurulu bir program e, hazırladık sizlere. Bella Ciao'la başladık. Bella Ciao çok e, yeni bir kayıt sevgili Aykut Dokur'un Buenos Aires'ten ayağının tozuyla getirip bizlerle paylaştığı bir milonga olmuş bildiğimiz Chavella'yı e, milonga formatında yorumlamışlar. E, sevgili Pablo Ramos ve Los Herederos del Compás orkestrası. E, Los Herederos, Herederos del Compás Los e, El Rey del Tango lakaplı Juan D'Arienzo Orkestrası'nın Juan D'Arienzo stilinin e, devamı niteliğinde zaten Los Herederos del Compas'ta ritmin mirasçıları demek. E, ritmin kralı e, D'Arienzo'nun lakabıydı. Onlar da ritmin mirasçıları olarak bu orkestra ismiyle e, yeni hayatlarına devam ediyorlar. Bella Ciao yeni çıkardıkları bir single. E, bunu e, Milonga olarak yorumlamışlar ve e, taptaze olarak sizlerle paylaşmak istedik e, Açık Radyo dinleyicileriyle. Aynı zamanda yılbaşı, yeni yıl, e, yeni umutlar bizim için birçok insan için hareketli, heyecan dolu bir e, şey tınlatıyor, bir... E, duygu veriyor esasında. Dolayısıyla yılbaşı konseptinin biraz da hareketli müzikler üzerine yani tangoda milongalar üzerine kurulu olmasını düşünüyorduk. Dolayısıyla bir milongayla, yepyeni bir milongayla sizlere e, sunmak, bunu, bunu size sunmak ve bununla başlamak istedik. Bugün e, 28 Aralık 2019, 2019'u uğurlayacağız ve 2020'yi karşılayacağız. E, tabii ki bizim için yılbaşı, yeni yıl demek ama e, onlar için Noel demek. Onların e, Noel için yazdıkları yani İspanyolca'da Navidad diye geçen tangoları Noel için yaptıkları parçaları bugün e, dinletmek istiyoruz sizlere. Şimdi hemen bir Canaro parçasıyla devam edeceğiz. Navidad yani Noel 1931 tarihli bir tango ile devam ediyoruz. Tango müziğinin şüphesiz en büyük isimlerinden bir tanesi olan Francisco Canaro orkestrasından Navidad adlı tangoyu dinledik. Navidad Noel demek İspanyolca e, ve yılın sonuna geldiğimiz yeni yılı karşıladığımız bu günlerde karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde El Fuege'nin de bugünkü e, konsepti bugünkü programı yeni yıl yani Noel tangolarına, Tango Navidad'a ait olan e, yılbaşı için yazılmış, Noel için yazılmış tangolara ayrılmıştı ve Navidad isimli tango ile devam ettik. E, Bella Ciao adlı aslında bir İtalyan halk şarkısı olan ve aslında bir polka olan e, Bella ile başlamıştık ama sıcağı sıcağına yepyeni bir e, kayıt olan Los Herederos del Compas'ın bunu milonga haline getirip yorumlayışı ile başladık ve Navidat'ta devam ettik. Şimdi yine Noel için yazılmış bir başka tangoyla devam ediyoruz. Brindis para Navidad Osmar Maderna Orkestrası seslendirecek vokalde Adolfo Rivas var. Müzik madre querida, flores para vos, amada mía, muchas flores para todos, dichas y alegrías en la mesa, en la mesa que hoy comparto, en la mesa de este día, para vos, papá, para vos también, hermano, yo levanto esta copa y al brindar que hoy al brillar la estrella que a todos guía sea aquella la del día de Navidad. Navidad en el alma, Navidad, que los versos sean flores y las flores sean versos. Navidad para todos. Eh, que los versos sean flores y las flores sean versos. Navidad para todos, feliz Navidad. Brindis para Navidad'ı dinledik. Feliz Navidad dedi. Adolfo Rivas vokaliyle Osmar Madenle Orkestrası mutlu yıllar diledi hepimize. Şimdi La Morocha adlı e, çok bilindik bir tango ile devam etmek istiyoruz. Aslında 1900'lerin başında yazılmış çok eski bir tango. Birçok yorumu var ve e, tango rüzgarı Fransa, Paris'ten dünyaya yayıldığında da bu tango e, dillerdeydi. Bu tangonun yazılış hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. E, tango müziği Enrique Sabordino'ya, sözleri ise Angel Vijodo'ya ait. Enrique Sabordino yani Moroça'nın bestecisi arkadaşları ile her zaman gittikleri gibi 1905 e, yılın bir gününde sıklıkla gittikleri Bar Reconquista'ya giderler ve e, güzeller güzeli Uruguaylı dansçı Lola Candales de oradadır. Sabordina'nın Lole'ye ilgisi vardır ve e, bunu bilen arkadaşları Victorica, Argerik, Felix Rivas e, ve diğer arkadaşları Sabordino'yu Lola'nın söyleyebileceği bir tango yazamazsın diyerek bir iddiaya sürüklerler. E, bu şekilde onu tabiri caizse dolduruşa, bugünün tabiriyle gaza getirirler. E, ve Sabordino ile aralarında böyle bir iddialaşma olur. Her neyse sabahın ilk ışıklarına kadar süren keyifli bir gecenin sonunda evlere dağılır herkes ve Sabordino da tam yorgun uzanmış bir şekilde uykuya dalmak üzereyken aklına bu iddia gelir. Ve sabahın beşinde kalkıp piyanosunun başına oturur ve bir buçuk saat içerisinde bu tangoyu besteler. Bir saat sonra da dostu Angel Vijado'nun evine giderek ondan bu tangonun sözlerini yazmasını ister. Ve sabah e, saat 10 civarında artık tango sözleri ve müziğiyle bitmiş bir haldedir. Hemen öğleden sonra birlikte Lola'nın evine giderek şarkıyı ona sunarlar ve Lola parçayı kulaktan öğrenir. Orada prova yaparlar ve akşamına da seslendirilir. Tango çok beğenilir ve o akşam alkışlarla tam 8 kere tekrar edilir. E, şimdi bu tangonun tabii yeni yılla alakası nedir diye soracak olursanız e, rivayet olur ki bu bahsedilen akşam e, bir yılbaşı arifesidir ve bu tangonun söylendiği akşam ise söylendiği akşam ise yeni yılın yani 1906 yılının ilk günüdür ve 1906 yılında daha sonra parça kaydedilir ve e, efsanevi tangolar arasına girer. Şimdi bir yeni yılda hayat bulan bu e, La Morocha tangosunu dinliyoruz. La Morocha'yı dinledik yine Kanara Orkestrası'ndan. E, La Morocha Esmer demek aslında. Esmer güzeli Uruguaylı dansçı ve şarkıcı Lola Candales'in ilham verdiği ve bir başka Uruguaylı besteci müzisyen Enrique Sabordino'nun müzik, müziğini yazdığı, e, bestelediği La Morocha'yı yani Esmer'i dinledik. E, tabii 1900'lerin başında bu Uruguay e, ve <clears throat> pardon Arjantin e, arasında o körfezde gelişen bir müzik türü aslında tango. Yani e, kıyının iki yakasının da etkisi var e, tangonun harmanlanmasında. E, bu noktada her zaman benim e, çok sevgili e, Muammer Ketencioğlu'ndan yine Açık Radyo'nun çok eski programcılarından biri olan e, akordeoncu ve çok kıymetli müzisyen Muammer Ketencioğlu'ndan duyduğum bir lafı hatırlamak ve hatırlatmak istiyor insan müziğin milleti yoktur, müziğin coğrafyası vardır e, der Muammer Ketencioğlu. Evet sözler e, farklı dillerde olabilir ama o müzik aslında o coğrafyaya aittir. Dolayısıyla tango için Buenos Aires'in ve Arjantin'in müziği deriz ama esasında kökeni Rio de la Plata denilen o e, Haliç, Haliç'in içerisinde o körfezin iki yakasına da ait e, kökleri oraya dayanan müziklerle harmanlanmış e, ve o şekilde oluşmuş bir kültürdür aslında tango. Ama tabii ki daha ziyade e, ana toprağını Arjantin'de bulduğu için bir Arjantin müziği olarak dünyaya yayıldı. Halbuki e, Arjantin folklorundan de Uruguay folklorundan de çok şeyler katıldı. Bu e, harmanın içerisinde yine o yöreye, o bölgeye ait bir başka ritim var. O da kandombe. Gandombe'de e, o yörede kullanılan özellikle ritmik yapısıyla kendini diğer türlerden ayırt eden bir e, müzik türü ve Navidad için yani Noel için yazılmış bir de Gandombe var. Şimdi sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. E, orkestra Romeo Gavioli'den dinliyoruz. Gandombe de Navidad. No te fue y mañana Navidad. Se encendieron las bengalas, se ilumina la ciudad. Las campanas tan alegres, las fogatas tan color. Se sostiene en el espacio el sonido del tambor. Repica el tambor, reflejos hay de luna, calor de denogar, Reunidos viverí, sueñan con Baltasar. Mientras el año viejo no dice de su adiós y acerca el año nuevo, sembrando la no te buena, pinta el barrio en su cantar, y los cohetes con sus luces quieren el cielo rasgar, Tamborines de recorren con sus ruidos la ciudad, y entre músicas alegres va llegando Navidad. Repica el tambor, reflejos hay de luna, gano de lugar, reunido el piberío, sueña con Baltasar. Mientras el año viejo nos dice a su adiós y acerca el año nuevo, sembrando la ilusión. Radyosunu yeni açanlar için e, tekrar merhaba diyelim. El Fuege'de Tango'nun büyülü kutusundasınız. Açık Radyo'da. Açık Radyo'nun 50. yayın döneminde yani 25. E, yılında e, El Fuege programındasınız. Önümüzdeki yılda da yani yılbaşından sonra da hemen e, aynı şekilde 15 günde bir cumartesi günleri sizlerle birlikte olmaya devam edecek El Fuege. Bugün El Fuege'de 2019'u uğurluyor. 2020'yi karşılamaya hazırlandığımız günlerde e, Noel tangolarıyla, yılbaşı için yazılmış tangolarla birlikteyiz. Tangos para Navidad bugünün konsepti ve e, Navidad için yani Noel için yazılmış bir kandombeyi dinledik az önce. Kandombe de bir e, Latin Amerika e, halk folkloruydu aslında farklı bir ritmi vardı ama tangonun e, harmanlanmasında etkisi olan türlerden bir tanesiydi. Yeni yıl, yeni umutlar, yeni hareket, yeni heyecan demek. Dolayısıyla enerjiyi her zaman e, yüksek hissetmeye çalıştığımız e, bir dönem aslında yeni yılı karşılama dönemi. Bu nedenle de biraz milongalara bu programda ağırlık vermek istiyoruz. E, her zamankinden daha fazla milongada çalmak istiyoruz ki yeni yılı enerjiyle, biraz daha hareketli, umutla, motivasyonla karşılayalım ki e, bu aralar enerjiye, umuda toplum olarak çok ihtiyacımız var yine. Maalesef bir süredir her zaman olduğu gibi. Hemen enerjimizi yükseltelim ve Conflato y Gitarra adlı e, milonga ile devam edeceğiz. Bu milonga aslında tango literatüründe çoğu zaman Hector Varela orkestrası tarafından seslendirilir ve bilinir ancak bu kez e, Poker de Ases del Tango Dan dinleyeceğiz. Yani e, tangonun Karayası'nın pokeri gibi çevirebiliriz sanırım. E, Claudio Berge, Bernardo Berge ve e, diğer arkadaşlarının oluşturduğu e, bir grup tarafından dinleyeceğiz. Con flauta y guitarra. tensión de ganar la casa vieja, un techo esparce de cielo a las parejas. Con el repente saltarín de esta milonga, lustra, charol, un bailarín de meta y ponga. Y te flauta haciendo historia en los oídos de las patronas más famosas del lugar. Y la milonga se hace sombra, se hace rezo cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. En la disculpa del galán hay un piropo y el enojo poco a poco se sabrá su milonguear. Canción de arrabal de guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fama allá en el 20 en Avellaneda. Algunos de aquellas ruedas aún se recuerdan de Juan Cepeda. Qué lindos tiempos aquellos. Qué lindo para recordar. Ay, mi longa de tiempos viejos. No, me avergüenzo, quiero llorar. guitarra y flauta haciendo historia en los oídos de las matronas más famosas del lugar. Y la milonga se hace sombra, se hace rezo cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. En las disculpas del galán hay un piropo y el enojo poco a poco se hace abrazo a Canción de arrabal, con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fama allá en el 20 de la Avellaneda. Algunos de aquellas ruedas, aún se recuerdan de Juan Cepeda. Qué lindos tiempos aquellos. Ay, qué lindo para recordar. Ay, mi milonga de tiempos viejos. No me avergüenzo, quiero llorar. Canción de arrabal. Con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Con flauta y guitarra y un cielo de parra. Con flauta y guitarra, pilonga querida, te quiero cantar. Con flauta y guitarra'yı dinledik. Poker de Ases del Tango. Claudio Berge, Bernardo Berge ve arkadaşları seslendirdiler. Canción de Arrabal. Arrabal'in şarkısıydı. Con flauta y guitarra. Bu yorum tangocular tarafından, tango severler tarafından çok bilindik olmayabilir. Çünkü Hector Varela orkestrasından dinlemeye alışkınız. Ama bu yorumda gayet enteresan ve neşeli olmuş. Ee, yılın bu son günlerinde yeni yılı karşılamaya başladığımız bu günlerde hepimize enerji vermiştir. Umarım bir önceki e, parça Kandombey'di. E, bu dinlediğimiz ise bir milongaydı. Şimdi ise e, yeni yıl için, Noel için yazılmış bir valsle devam etmek istiyoruz. Bu vals ise, bu valsin bestecisi ise e, hepimizin, tango severlerin çok iyi bildiği e, Don Osvaldo Pugliese. Sözleri ise e, Navidad yani Noel ama bizim hani nerede o eski Ramazanlar diye andığımız geçmişi anan bir e, yılbaşı, bir Noel hikayesi anlatıyor sözleri. Eski Noel'lere özlem çeken, çocukluğumdaki Noel'lere özlem çeken e, bir hikayeyi e, anlatıyor bunun sözleri aslında. Şimdi Pugliese'den dinliyoruz. Vokalde Jorge Maciel var. Navidad. en la casa de mis padres, canción de Nochebuena y escuchando en el patio con malvones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en Año Nuevo reinaba en nuestra casa y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. ¡Cuánta felicidad! Con el amor de mis padres vendrán muchas navidades, pero aquellas ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos mañana cuando ellos canten en su hogar. Llegó la Navidad humilde rancho y trajo la emoción de viejos días de cuando mamá buena les cantaba y se vivían horas de alegría. El chango eleva siempre su cabeza buscando al tata ausente en una estrella. Si no tuve juguetes que alegraran los días de la infancia, mis tristezas tuvieron las caricias aquellas lindas mañanas, cuando el diario bregar por el sustento hirió mis tiernas manos, en el rudo trabajo mi esperanza volcaba su dulce canto. La felicidad con el amor de mis padres ya no vuelven más. En el pasado están las dulces horas alegres que recordarán mis hijos. Mañana cuando ellos canten en su Navidad isimli valsi dinledik. Osvaldo Pugliese'ye ait olan ve Jorge Maciel'in sesiyle e, hayat verdiği Navidad'ı dinledik. Konusu e, yine geçmişteki Noel'e olan özlemi anlatıyordu aslında. E, hep mi geçmişe özlem olur, hep mi eskiye bir özlem olur? Tarih boyunca bütün insanlık e, hep geçmişine, çocukluğuna ve eskiye dair e, özlem duymuştur. Bunu şiirlerle, şarkılarla anlatıyorlar ve bizler de dinliyor, takip ediyoruz. Özlem gerçekten geçmişe mi yoksa olmayanı mı esasında? Bizde, bizde de çok klasik bir laf vardır. Yani nerede o eski Ramazanlar, eski günlerin tadı yok. Eski Türkiye'ye, eski e, İstanbul'a eskiden yaşanan insan ilişkilerine dair özlem her daim devam ediyor. Halbuki bizler de eskiyi özlüyoruz. Bizden eskiler de eskiyi özlüyordu. Çocukluğunu, çocukluğundaki Noel'i anlatan bir hikayeydi Navidat Valisi. E, hepimiz de çocukluğumuza özlem duyuyoruz ve sürekli bir özlem halinde hayat devam ediyor. Ancak belki de unutuyoruz ki biz de şu anda birilerinin çocukluğuyuz. Ve ileride onların özlem duyacağı o tarih o anlar aslında şu anlar. Belki de o yüzden şu anında kıymetini bilmek hiçbir zaman kaçırmamak lazım. Bu tangoda dikkat çeken bir başka şey daha var. Birkaç şey daha var aslında benim için. Ee, eh, Osvaldo Pugliese Orkestrası yani klasik bir tipik orkestranın yanı sıra klasik bir tipik orkestra, tango orkestrası, kemanlar, piyano, kontrbas ve bandoneonlardan oluşur. Ancak bu orkestranın içerisinde e, gitarı da duyduk bu sefer. Bu kayıtta hem gitar vardı hem çan sesleri vardı. Hem de arkada bir koro etkisi vardı. tabi gitar enteresan ama çan sesleri ve koroyu bir Noel'le bağdaştırmak çok normal. Tabii ki bizim için yılbaşı, bizim için e, yeni bir yıl, yeni bir tarih dönümü, yeni bir yeni umutlar ve gezegenlerin e, dönüşünün tamamlandığı, dünyanın dönüşünün tamamlandığı bir e, esasında evrensel bir hikaye olabilir ama onlar için bir yandan da e, dini bir anlamı var tabii ki Noel'in. Dolayısıyla e, bu yılbaşı şarkıları, yılbaşı tangoların içerisinde çan sesleri ve koro sesiyle bir e, kilise havası da oluşturulmuş. Buradan şuraya da e, hemen e, bir dikkat çekmek istiyorum ve konuyu şuraya bağlamak istiyorum. E, geçtiğimiz daha doğrusu Aralık ayının başında 11 Aralık'ta Dünya Tango Günü'nde Yel Değirmeni Sanat Merkezi'nde bir tango konseri verdik tangisto olarak. Yel Değirmeni Sanat Merkezi kiliseden sanat merkezine e, dönüştürülmüş bir e, mekan. Çok da güzel bir mekan Kadıköy'de tarihi Yeldirmeni mahallesinde. E, orada bizlerle birlikte olan dinleyicilerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Ama onun dışında hemen e, sevgili Türkiye'nin büyük tango duayeni Fehmi Akgün hemen beni arayarak hem e, konser için tebriklerini iletti hem de kilisede tango çaldınız demek ki e, dedi sağ olsun. Ve bunun üzerine de kilisede çalınan ilk tangonun hikayesini anlattı. E, kilisede çalınan ilk tango La Bicicleta Blanca'ymış. Yani beyaz bisiklet. Bir e, Astor Piazzolla ve Horacio Ferrer işbirliği yine. Müziği Astor Piazzolla'ya, sözleri Horacio Ferrer'e ait ve hikayede beyaz bisiklete binen zayıf, çelimsiz bir adamın <clears throat> beyaz pantolon ve beresiyle e, mahallede dolaşmasını anlatıyor. Çantasında e, daha doğrusu bisikletinin sepetinde bir e, parça ekmek var e, ve bir süre sonra hikayenin sonuna doğru mahallenin çocukları o bisikleti parçalıyorlar. Ama o bütün iyi niyetiyle, bütün iyimserliğiyle yürüyerek yoluna devam ediyor. ve bu parçada anlatılan esasında düşünün bakalım kimmiş diye sorar Horas Ferder, Fehmi Akgün'e. Önce parçayı bir dinleyelim. Daha sonra üzerine tekrar konuşmaya devam edeceğiz. La Bicicleta Blanca. Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no? ¿De dónde cuernos viene? Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca Silbando una polquita cruzaba la ciudad, sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichicho, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos, mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir, dale Dios, dale Dios, dale con todo, dale Dios. Pero cierta noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, vive. Yo, que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz la polca del ciclista. Después no sé, te juro, por qué siniestra rabia, no sé por qué lo hicimos, lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda. Su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa y nazco duro en grande. La hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió, se fue fue de a pie. Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra, ¿cómo no entendiste que no éramos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil no pierdas la fe en un cometa con pedales. Dale que te dale, yo sé que has de volver. La Bicicleta Blanca'yı dinledik. E, ee, efsanevi isim Amelita Baltar'ın sesinden. Bir Astor Piazzolla, Horacio Ferrer ve e, Amelita Baltar işbirliğiyle ortaya çıkmış bir e, müzikal hikayeydi bu aslında. La bisiklete blanca beyaz bisiklet demek ve beyaz bisikletin üstündeki e, zayıf pedal çevirerek e, ve ıslıkla bir polka söyleyen o zayıf çelimsiz adamın hikayesini anlatıyordu aslında. E, bisikletinin sepetinde balık ve ekmek vardı. E, çok neşeyle insanlara da mutluluk veren bir e, ıslık çalıyor ve müzik söylüyordu ıslığıyla ve insanlara mutluluk ve dans etme hevesi veriyordu ama neden sonraki insanlar e, ve çocuklar onun bisikletini parçaladılar. O ise sadece gülümseyip yola devam etti. Müzikle de Piazzolla bu eğlenceyi, mutluluğu ve dramayı bir arada e, veriyor ve aynı şekilde Amelita Baltar'ın da muhteşem yorumuyla bunu dinliyoruz. Ve Horacio Ferrer'in aktardığı üzere ki teksten de anlaşılacağı üzere e, Horacio Ferrer'in Fehmi Akgün aktardığı üzere burada hikayesi anlatılan bu beyaz bisikletli e, beyaz bisikletli kimse aslında İsa'yı temsil ediyor ve sonunda e, parçanın sonunda sen üzülme umudunu kaybetme e, biliyoruz ki bir gün geri döneceksin tekrar diye ona veda ediyorlar. E, bu yılbaşı ve yeni yıl Noel tangolarına yer verdiğimiz bugün de sevgili Fehmi Akgün'ün bize hatırlatmasıyla kilisede çalınan ilk tango olan La Bicicleta Blanca'yı da sizle paylaşmış olduk. Yeni yıl deyince bizim aklımıza evet e, bir e, neşeli, umutlu bir dönem geliyor ama aynı zamanda bizlerin aklında bu tabii e, karla, kışla ve eğer kar yağarsa çok mutlu oluyoruz. Kışla özdeşleşmiş bir şey tabii yılbaşı. Çünkü biz kuzey yarımkürede yaşıyoruz. Halbuki farklı kuşakta algılar farklı ve Arjantin'de yani Güney Yarımküre'de esasında e, tam tersi. Onlar yazın giriyorlar yeni yıla. Tabi algılaması çok enteresan. E, neyse ki ben e, yılbaşı döneminde Arjantin'de bulunma şansı elde ettim ve e, yılbaşını biz kartop oynayarak e, girerdik çocukluğumuzdan beri. Orada denize girerek de yılbaşı kutlanabildiğini e, görmüş olduk. Ve aslında algımız, dünyayı algımız ne kadar küçük bir pencereden e, ibaretmiş. İnsan bunu fark ediyor. Ee, bazen unutuyoruz. Sanki herkes yeni yıla yıl başında ve kartopu oynayarak gidiyor zannediyoruz ama halbuki dünyanın yarısı tam tersi şekilde giriyor. Ee, ama bizim için ne olursa olsun yılbaşı karla, kar taneleriyle özdeşleşmiş bir e, hadise. Dolayısıyla şimdi sizlere Blanca Nieves yani Beyaz Kar Taneleri adlı tangoyla e, devam etmek istiyoruz. Ha nacido Blancanieves mientras su madre se ha muerto. Ha nacido Blancanieves mientras su madre se ha muerto. los lo toca el Al tuntún de tamborines relumbran sus ojos negros y en su boca hay una queja y un suspiro en el recuerdo. Y en su boca hay una queja y un suspiro en el recuerdo. ha nacido Blanca Nieve mientras su madre se ha muerto. Blanca Nieves yani Beyaz Kar Tanelerini dinledik. E, Alfredo de Angelis Orkestrası ve Martel Lalo'nun e, vokaliyle Blanca Nieves yani Beyaz Kar Taneleri bizim için yılbaşı demek. Ama onlar e, kışı bizim yazı yaşadığımız dönemde yaşadıkları için onlar için kim bilir neyi ifade ediyordur ama bizler için e, kar taneleri yeni yıl, yılbaşı, e, kışla, karla örtüştüğü için ben bu parçayı bu program içerisinde yer vermek istedim. Ama şimdi tam anlamıyla bir Feliz Navidad yani mutlu yıllar başlıklı bir parça dinliyoruz. Juan Darianz Orkestrası'ndan ve Jorge Valdez'in vokaliyle. se olvida una pena, se olvida un rencor. Y en la cabecera la buena, dichosa, estrecha amorosa al nieto menor. Dos lágrimas tiemblan en cada pupila, refleja su rostro, feliz emoción. Los nietos rodean su blanca cabeza formando una rueda de dicha y amor. Brindemos hermanos, brindemos amigos, saludos para el Padre, bendígalo Dios para ti, madre, con toda mi alma, un beso profundo de mi corazón. Campanas de gloria echadas a vuelo repican y dicen por la inmensidad que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo repican y dicen feliz Navidad, repican y dicen feliz Navidad, que hay paz en la tierra y hay luz en el cielo, repican y dicen feliz Navidad. El Rey del Compás Juan D'Arienzo ve orkestrası Jorge Valdez'in sesiyle bize mutlu yıllar diledi. Feliz Navidad'ı dinledik. Programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz e, sevgili dinleyenler. E, bizi ta sosyal medyada takip etmek isterseniz bir kez daha hatırlatalım. Instagram'da el alt çizgi fueye hesabından bizi takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Facebook'ta ve Twitter'da da Twitter'ımız yeni. E, Facebook'ta ve Twitter'da da bizi El Fueye sayfasından El Fueye yazarak e, bulup takip edip görüşlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. E, 2019 her nasıl geçtiyse geçmişte kalsın. E, getirdiği negatif şeyler de geçmişte kalsın, pozitif şeyler anılarımızda kalsın. 2020 yani yeni yıl yeni enerjiyle e, ve güzel motivasyonla, umutla hepimiz için güzellikler getirerek gelsin. Ve bunun enerjisini biraz yükseltmek için hemen çok taze bir milonga ile devam etmek istiyoruz ve daha sonra son parça için tekrar birlikte olacağız. Şimdi Milonga para Coco geliyor. E, Quinteto El Despues'in 2011 yılında çıkardığı bir e, albümdü. Como un tren adlı albümünden dinliyoruz Milonga para Coco. Açık Radyo'da Açık Radyo'nun 25. yılında 50. yayın döneminde e, El Fuege'nin bu yılın son programını e, birlikte e, gerçekleştirdik. Tangos para Navidad yani Tango Navidad Noel şarkılarıyla Noel tangolarıyla e, bitirdik bu yılın son programını. El Fuege'de Tango'nun büyülü kutusunda Navidad için yazılmış tangoların izlerini sürdük. Şimdi ise son bir Türkçe tangoyla e, sizlere veda etmek istiyorum. Aslında bu bir tango değil ama bestecisi e, Necip Celal Endel Türk tangosunun kurucusu e, olarak adlandırılıyor. Ertuğrul Sevsay tarafından Sayın Ertuğrul Sevsay e, Türk tangosunun kurucusu Necip Celal Andel adında bir kitap yazdı ve onun hem hayat hikayesini hem yaşadığı dönem İstanbul'unu hem de e, kendi duygusal e, fırtınalarını anlattığı e, çok e, özel bir kitap e, ortaya koydu ve bir çalışma ortaya koydu ve Necip Celal Endel'i tüm yönleriyle bize aktarıyordu. E, Necip Celal Endel'in muhtemelen Foxtrot olarak bestelediği bir tangoyla veda edeceğiz. Sarı yapıncakla şimdi zaten bir aslında yine polkayla başlamıştık Çağbella'yla. Şimdi sarı yapıncakla sizlere veda edeceğiz ve bizden sonra sevgili Cemal Ünlü'nün taş plaklardan seslendirdiği e, Sadanivis adlı programına bir e, geçişte olmuş olacak. Buradan kendisine hem sevgilerimizi hem saygılarımızı iletmiş olalım. Kendisiyle yine en yakın zamanda tekrar Taş Plak'tan Tangolar serimize devam etmek üzere buluşmayı bekliyoruz. E, sevgilerimizi iletelim. Açık Radyo'dan bugünkü El Foje programından hepinize hoşçakalın diliyoruz e, diyoruz ve yeni yılı yeni heyecanla, yeni umutlarla karşılamayı bekliyor ve hepimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Şimdi sevgili Dilek Türkan'ın sesinden Sarı Yapınca Salıncak'la. Hoşçakalın. çekti Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.